akajisika kera agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwege mubandanya kumviriza radiyo isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi k'uno munsi tugaruka ku gicurarangisho ndangakaranga bita indonongo n'imbyino bijanye turongera kuraba insiguro y'amajambo ari mu mbyino bakoresha mu kuvuza indonongo hanyuma turabe uko ico gicurarangisho ndangakaranga cifashe muri kino gihe muteramanye n'umutama mijuriro matiyasi muri kino kiganiro mwateguriwe nanje ara dezihe neza sangwa ikaze imbyino zijana n'igicurarangisho ndangakaranga bita indonongo ni imbyino cane cane abaziririmba bakura mu mico n'imibano y'abarundi bisigurwa n'umutama mijuriro matiyasi twebwe rero urumva turirimba amajambo eh, y'inkoramutima dushikana ubutumwa ku byo tuzi n'abakera babushikana ku byo bagerako ku byo bazi n'abubu eh, urumva ubu bararirimba akagarukira hafi ntiyashoboye mugabo twe tumaze kuvuga twiyumviye kera ubwiye urarondera kahise ukarondera ingene byagenda urashobora kwibaza ati none ibi bintu byagenda gute kugira ngo bigende gutyo nkuko kwibaza ati mbe sokuru bari bitunganije gute ubwo niba uba guca ari ikintu gikomeye kuza kunigana n'umuntu atazi avuye kugira nta mutwari yiwe akemera akagenda ku bantu yego nivyo vyiyumviro rero mugira muti muraraba imibano y'abantu muraraba uko abantu babayeho bose ubutumwa tukabivuga byose mu kubana n'abandi mu kugira ngo ugendane n'abandi witonde indero mu bantu umenya hariyo amajambo umuntu avuga kiyaga ayandi ugasanga ni miremire birananirana cyane kuko hariho umuntu bigora eh, kwishyura ugasanga ntabanza kwiyumvira ingene umubano ugenda ingene bigaruka eh, gukoresha amajambo urumva ni gukoresha umubano nese kibi kubivanga ariko jewe ndiko ndibaza ndacavuga nti umuduri none wewe ukuntu wavuga none ucubiye nibaza yuko ntitwuheza mugabo kandi nibyo twuvanga twuvanga mugabo tukaraba n'ibindi abavukana ni wabona batata ariko buzuriza ubaraba hejuru muge bugerageze bongere bashe hamwe iyo ndirimbo muri ko muhanura abashinga ntahe muvuga ubushinga ntahe eh, muba muri ko muvuga iki muri make eh, muri make ibyo turi ko turavuga ni uko abashinga ntahe ni uko twibutse intahe yo kumugina tuzi ko ariyo yashika abantu ku nyota kuko ibyo yakora byari ikintu cy'igitangaza nicyo gituma bamwitegereza umuntu mu gukwatira barakuraba bakabanza bagashyira mu mutamana hari mu mutamana bakagukura mu mutamana bakagushira handi kugira gume yitegereza ko kintu wohungabanya mbo urumva we yarashobora kuraba urabona nk'abantu batata mu bisanzwe baraca urubanza batabanje kuraba hejuru aba bantu bavukana ndaruca gute none ndaruca nabi uyu aranka uruca neza uko nyene hama nanje ndahari nkavuga nti jewe mu mavuti ndagufasha kuriha mugabo tubone ko watsinzwe uri kagana kuba umushinga ntahe mu ndirimbo muragira cyane icyo baraba kugira ngo babone ko abikwiye umuti barabiye hari uwo usanga yabaye umukunzi w'inda e, amaze gushyira imbere nta bantu aba kutunganirije urumva yari umuntu wategerezwa kuraba neza kuko umaze kuvuga ngo ubujya warafise ibintu haba habavye nta bantu utunganiriza kuko uca ukunda uyoye nafise ibintu ugaca utangura no kumugira umutima ntashobye kumenya yuko uyu muntu nawe ari umuntu rubanda muti ikiranga rero uwugana ko uwugana kuba umushinga ntahe ushobora kuba umushinga ntahe bamurabiki iki ubwitonzi imvugo impanuro biri ngaho kuko bavuze ngo intahe yo kumugina ni ikintu gikomeye rwose urumva intahe yo kumugina niza abo bantu arazi ko uyu muntu yari ntu intungane arazi ko uyu muntu atarenganya kandi ibyo bintu byinshi arabizi none ko mubana wumva yokoberwa gute uri umukene arakuzi eh, biroroshe kuronka biriho birakwiye turiko turarondera ingene tugerageza kuraba ingene tubikora turiko turasaba ko tworonka ahantu tubikorera hama babikeneye kubyiga kubiraba kandi bakaca baronka naho babigurira tukabikora twongera twigisha ababikora kuko twibura abona iminsi dufise ni mike cyane none ubwo wibaza ko iminsi tumaze ariyo dusigaje ah, nicyo gituma rero twakwifuza kubikora badufasha mu mugongo tukabishyira ahantu Eh, yararyoherwa mugabo akavuga ati ibyo ari byo byose warumva ko ari akaranza none micurire matiyasi eh, mwebwe aka kantu iyi donongo mwatubwiye murayigendana jewe mu kuyigendana no kwerekana ko ndayikunda ndayikunda cyane ni nk'uko uwundi muntu ashobora kugendana inkoni urabona abantu arashobora kugendana inkoni akigenza nanjye ndayigenza iyi ndagenda kandi rero mu bisanzwe ndashobora gushikira umuntu akambwira ati nguvugirize nkamuvugiriza nkaba ndiryohera ni iki kimuhanura none nyene abarundi kugira ngo iyo donongo na canke ibindi bicurarangisho kama bibungabungwe ntibigenda akagirira uko nubibona ngira ngo nuko ndabakarorero kugira ntibigenda akagirire urabona ko je ndabugenda tuvuge muhira noba mfise nk'imidu itatu canke ine kuko umucise nikora ku wundi ibi navyo bivana n'uwikunze erega ubuye harimwo bibiri umuntu amaze gukunda mahera ni nk'ako ubundi umenga bavuga tukitaboroshye niko byanditse muri biriya ngo nta gukunda imana n'ifaranga urumva umaze gukunda ifaranga n'imana urumva rero ibi hariho abashaka kubibonamwo amahera kuko tubibonyemo amahera Jane ntabyo mba nkivutsa nawe gukubwira kuko jewe ndabivugije ubibonyemo amafaranga ibi wobita ariko nicyo gituma usanga rero abagenda babikurikira ari bake ariko kandi eh, hamwe abantu bobiteza imbere naho nyine amafaranga arashobora kuvamo none yobura kuvamo niyo yarari rero none gituma bidatera imbere jese novyumva mugaje nicaye nkaraba turubuga nuko ngira kitaraba ku mutumba gusa jendigira kuko ivyo mbona nintuza mugabo bazoteba babibonemwe amaheri akajambo murangiriza ko rero rimwe na rimwe muraza muravuga umuduri ahandi mukavuga idonongo none kumenga bihava biba rimwe oya ntibiba bimwe ni ya mvugo tusanzwe tumenyereye uyu munsi ndiko ndasigura neza ndababwira nti tuyitandukanye mbe nka benshi bazi umuduga hano ikiganiro agashitsi c'uno munsi giciye kigarukira twari twagarutse ku gicurarangisho ndangakaranga bita indonongo turaba cane cane uko ico gicurarangisho cifashe muri kino gihe murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro arakoze umutama mijuriro matiyasi twateramanye kuri mikoro mwari kumwe na Alain Desire Bukeye neza naho ubutaha agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi